11605 fatvo. Ramazonda bolalarni masjidga kiritmaslik hukmi. Savol: Bolalarning onalari bilan taroveh namoziga kelishni taqiqlashimiz kerakmi? Chunki ular ko'pincha tartibni buzib, xalaqit berishadi. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Shayx Abdulaziz ibn Bod rahimahullohga bu savol berilganda, u kishi quyidagicha javob berganlar: Hadislarda kelganidek, bolalar o'z hollariga qo'yiladi. avvalgilarni sig'dirgan narsa keyingilarni ham sig'diradi. Iqtibos tugadi. Shayxning ushbu so'zlarini quyidagicha izohlashimiz mumkin. Shayx rahimahullohning bolalar o'z hollariga qo'yiladi degan so'zlari ularning masjidlarga kirishdan man etilmasligini anglatadi. U kishini avvalgilarni sig'dirgan narsa keyingilarni ham sig'diradi degan so'zlari sahobalar bolalarni masjidlarga olib kelganini, shuning uchun biz ham shunday qilishimiz kerakligini anglatadi. Tuhfatul Arus muallifi aytgan so'zlarni ozgina o'zgartirish bilan keltiraman. Shayx shunday dedi: Agar ish mening qo'limda bo'lganida masjidlarga bolalar o'yinchoqlarini qo'ygan bo'lardim, toki ularning qalbida masjidga, namozga va islomga muhabbat uyg'onib, shu bilan ulg'aysinlar. Iqtibos tugadi. Biz esa afsuski namozdagi xushu bahonasida bolalarni masjidlardan uzoqlashtirish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Albatta, masjidda osoyishtalik va namozda xushu bo'lishi kerak. Ammo bunga fuqaholar ko'rsatgan shar'iy usullar orqali erishish lozim. Masalan, masjidlarda ortiqcha bezaklardan saqlanish va telefonlarning musiqali jinglashini oldini olish kabi boshqa yo'llar bilan bolalarning yig'lashini bahona qilib, ularni masjidga kiritmaydigan har bir imom va har bir qo'shtirnoq ichidagi yaxshi niyatli quruqchilar shuni unutmasinlarki, islom ummatining birinchi imomi, habibi va sayyidi Muhammad sallallohu alayhi va sallam siz qilayotgan ishni qilmaganlar, bolalarni masjiddan to'smaganlar. Aksincha, ularning rioyasini qilib, hatto namozni uzaytirmaganlar. Abdulloh ibn Qatoda ansoriy otasi radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam inni la aqumu ila as va ana uridu an utawwila fiha فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. Men أزن uzun o'qimoqchi بولب ترمان دا كين go'dak yig'isini إشتب ونسيجا مشاقات تغدرب qo'ygim كلمي namozimni ينجل قلمان ديدلار صحيح بخاري 868-hadis. Yo'llarning, hidoyatlarning eng yaxshisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'llaridir. Shubhasiz, Alloh to'g'ri yo'lga hidoyat qilguvchidir. والله أعلم